Berriotxak, pausumediak ekoiztutako saio bat, egunero, arratsaldeko zortzietatik bederatziak arte, antxeta irratian. Arratsaldeon eta ongi etorriak txingurri hotsakera. Bueno, ba, Arratxaldeon berriz ere eh, ongi etorriak herri hotxakera eta gaur aste artea txingurri hotxakera Arratxaldeon bea Ez gaitu entzuten bea, bea Arratxaldeon Zure munduan ziren ze bi aldiz agurtu zaitut eta ez nozu entzun, ezta? <laughs> Bueno, va, rachar León. Arracha <laughs> León. Bueno, despistatu xamarrak, ez bea? Bueno, nengoen, e, zera, idai bat egiten jaizki belgo fonduetatik eta guztiz galduta hor, irudimenarekin. Ala ere, kriston saioa prestatu dugu gaurko ere. Izugarria. Eta nahi bauzu, azten algera pixka komentatzen e, ba, gaurkoan izango ditugu nelkarrizketak edo gaiak. Bai, bai, bueno, espero, espero dugu e, mendi gutxira hitz egitea Xavier Errearekin eta Xavier Erreak e, Barkatu baina hain despistatua dago na ni naiz eta kendu kendu dizut volumena Hemen daukat, bueno, e, ez du agurtu, baina hemen dago endika ere bai, kaixo endika Kaixo endika Eta dabil hemen soinu teknikarik laguntzen, baina ez dakit lagundu edo despistatzen ari nahuen Bueno, bueno, zer hartu duzu ezue gaur, eh? kafiarekin batera. Ez errez, ez errez. Ez dakit nik, ez dakit. Bueno, orduan, eh, esaten eh, arrobi bat eta zitze egiten ari zinen. Bai, baina nahiko ignorante garen, garen ez gehienok eh, gure inguruko geografiari dagokionean, elkarrizketatuko dugun pertsonari galeskatuko diogu lehendabiziko gauza bakokatzeko pizka bat, eh, non dagoen zilbeti, eta berak kontatuko digu ze egitasmo dago leku paregabe hortarako. Ba hori lehenengo partean izango dugu elkarrizketa hori ba arrobi horren proiektua hitze eingo dugu eta bigarren parte batean ba ozeanako kidekin hitze eingo dugu eta zertaz izango da. Bai, hain zuzen ere duela gutxi ozeanak e, eh, orkestutako proposamenari buruz hitze egingo dugu. Eta bueno, e, ba, pixka despiste aukentzen dugun bitartean eta lehenengo dei hori egiten dugun bitartean, ba besti batekin uzten zaituztegu eta hemen gutxira, ba, hemen gaude berriro ere txingurri hotsaken. Yo nombraré el animal y tú harás su sonido, ¿vale? Sí. Ula uh, vaca hace mu. Y el pájaro hace pío pío. ¡Pia, pia! Y el león hace... ¡Brah! ¡Y un plan de vez! y la ignorancia! ¡Y la pesca de Italia, que la vaga, consumo y tráfico de los super... elkarrizketatuak bos minutu eskatzen digu ba, gaia pixkat prestatzeko edo orduan ba, bueno, e, guk abesti hau entzuten dugun bitartean gogoratzen dizuetan txete erratia zuzen zuzenan entzuten ari zaretela egunero bezala sortzietatik bederatziak arte herri programa bat txingurri hotxak eta bueno ba hemen dikan gutxira izango dugula aukera e, arrobi baten proiektuaz e, hitz egiteko Nafarroan Orduan hori xe, pazientzia pixka bat, gure lehenengo elkarrizketatua, bere ala dela telefonaren bestaldera. gauzak eta mutilak denok gonekin goaz berdintasun erantz goaz antxetara, goaz Aste artean lurrarekin batera, abiadura motelian ta tomaten bila goaz antxetara, goaz antxetara. Aste azkenean, endaiatik zerura, txapela buruan jarri eta irauli mundua goaz antxetara, goaz antxetara. Ostegunean, auzotik tira bira, hemengo jaiak dira, tango obraz blaga goaz antxetara, goaz Ostiralean, kanpotik etorri eta gure ara, jatu irratitik mintzagoa zantxetara, goa zantxetara. Herri hotxak, bidasoaldeko elkarteen ahotsak egunero sortzietatik bederatziak arte antxeta irratian. Bueno, ba, gure gonbidatuaren hitzak eh, itxoiten ditugun bitartean, E, kriston e, berri pozgarri emango dut beharen tzat Zeren e, ba, entzun dago interneten Eta batez ere, batez ere Facebooken Orduan entzun nahi ba, gaitu zute ba, denborarik ez baldin baduzu saioa entzuteko zuzenean edo nahi baduzute beste herriotsakeko saio bat entzun ba, Googleen jarri herriotsak eta bigcontact.com barra herriotxaken aurkituko gaituzue, edo bestela Facebooken bertan ere bai, e, ba herriotxak jarri eta bertan dituzue entzungai basaio guztiak, hau ere, e, bihartik aurrera edo, bihar edo etzitik aurrera. Ordu hori eh, hortikan aukera ere bai, zuzenean ezin baduzute, ba herriotxak entzuteko. El mercado productivo, la destrucción, se nuestro futuro se encadena, naturaleza manipulada, cruces de especies genéticamente modificadas. ba, Xabier dugu beste telefonaren bestaldean eta aber eh, orain arazori gabe entzuten dugun Kaixo Xabier Xabier, kaixo, ez gaitu entzuten Bai, orain bai, orain bai e, Orain bai eh, lehen da bizi eta mi esker bagure gure deia hartzeagatik Eta bueno, e, ba, arrobi bat eta zedo arrobi baten proiektua zitzein behar dugu, baina esaten izuen bezala horrentxe bertan telefonoan eta beak aipatu duen bezala, ba, lendabizikoa izango zen, ba, zuen herriak okatzea, ez da? Zeren, igual, e, pixkat, inorantea gera hemen e, Nafarroako geografiaz, eta nahi bauzu hortik anaztien altzera, nun, zaude? Bueno, a ber, e, arrobi hori kokatzen da zilbetiko herrian, e, zilbeti, badarri txiki bat, baduna irurogei bizan lehen guru, eta hori badago Nafarroako e, erroi barren, erroi, erro baiaran. Hori badago nahi iparraldean, iruñatik e, luzeide aldera joaten, iparraldera, ora, egazen zara zubirira, iruñatik gertu, os kilometrotan, eta hor, zuzen jarraituz, egazen zara eugira. Horren momentu enten, badago arrobia hundi bat eugin, egoiko herrian. E, material hori bidaltzen da zubiriko magnesitas enpresa da, hor prozesatu egiten da. Eta merkaturatzeko hortik ateratzen duten produktuak. Bueno, pues, zubiritik eskuin aldera joaten, erroi barko portua, e, erroko portua, hor sartzen zara erroi barren. Da baiara bat, eta, bueno, hor dago. E, silbetiko herria, ba, zubiritik, egongo da, zubiritik, E, e, eh, iparraldera, luzeide aldera, luzeide erran nahi dut, hauri txorreaga, herri horiek ezagunagoak dira, e, eh, segonen da, pues, eh, beste amar kilometrotera, edo. Hortxe dago. E, Xabier, e, igandean euke genuen aukera buelta bat emateko inguru paregabe hortatikan eta agian e, egitasmoa hitz egin baino lehen aldi guzu deskribatu pixka bat nolakoa den ere mugura, favorez? Bueno, eremu hori Pirineotan dago, Pirineo mendiak dira horiek. Eta, bueno, gehien bat hor eh, dago, bueno, menditsua da. Ez horlako menditontor arkaiztsua da mendiak dena mendia, ez hola eh, esan nahi dut oso gortitzak, eta hor paisaian ikusten dena bada dena e, ba, larreak, belardiak, baina, soroak, hor hacienda eta bueno, bazkan egoteko eta e, Hor gehien apagoa da. Eta bueno, holakoa da e, paisaia. Nahiko ez dakien alarran e, konservatua, e, nahiko zaindua, e, hor herriek, e, pues, bueno, beti traizio eskolanak horrelakoak izan dire, holako ustiapen bortitzak, e, bueno, ustiap, pein bortitzak, ba, mendiarekin egin dira gauzatile bat, zaitzekin eta, baina momentu enten nahiko konservatua eta paisaia bada menditsua e, basoak eta <clears throat> eta belardiak, hori da, gehien bat, nekazaritza gutxi dago, hor gainera ingurrorten iaia ezer, eta bo, hori da. Mhm. Zer egitasmo dago herri hortarako, Xabier? Bueno, egitasmoa bada e, eh, <clears throat> Zubiriko herrian dagoen Magnesitas enpresa e, horrek behar du minerala <clears throat> magnesita, minerala behar du horrein eh, hartzen du eugiko arrobi batetik e, arrobi hori eugin dagoena Ireki da ez banago oker, pues mila behatzen eta berrogeita bostean edo, eh, bada pila. Orduan, eh, ezarri zen fabrika hor zubirin. Bueno, eta ora erratzen dute, eh, ez da materiala, pues ja horra teratzen dutena eh, momentu entako arrobitik ez dela nahiko, erdi agortuta dagoela. Orduan ba omen dago omen dioietan, <clears throat> mineral honen eh, itzala edo beta bat, pues e, eugitik ezker eskuinaldera egiten duena. E, ez dakit, jakin zen duten, seguraski bai, E, eh, Lendabiziko asmoa izan zen joatea ezkerra aldera, esan nahi dut bastan aldera. Hora izan zen erdiz izeneko leku batetan, e, enpresa honek egin zuela aita arrobi bat irekitzeko, eta boa, bastanen izan zen nahiko erantzun soziala izan zen nahiko sanguratsua, nahiko fuertea, e, bastango juntak berak ere azkenan ukatu zuen proiektua, eta Horrekin, ba, enpresak bertan berautzi zuen, eta erabaki zuen jotea eskuinaldera, beraz, erroi bar partera, egin zuzen, zilbetiko herri da. Hor, e, <clears throat> egitasmoa da, pues, da, irekitzeko arrobi bat, manezita ateratzeko, e, eh, arrobiaren dimensioak badira, e, plantan, planoan, hogeita hamar hektarea hartuko lituzke, baina hektaria horietaz gain, ba, inguruan, hori ja, ere muzabalago batetan, pues, e, hori, pues, e, bueno, izango zen degenerazioa edo pista... edo lekuak usteko materialaren sobranteak edo, bueno, bada horrelako nirri horretako. Eta esplotazio urteak, hau ekerrate dutenez, ba, hogeita mar, berrogei urte bitartez izango zela. hori bukatu, urte horiek bukatuta, joan, zulo hautsi, zan nahi du zulo fizikoa, zulo ekonomikoa, eta zulo mota guztitzako zulo akutsi, eta aio. Hori da, gutxi gora bere egiten esmoa, hori ez, dakit hori bazen zure galdera hortik zi joan. Bai, eta zer dela eta egin nahi dute, nola ikusten duzu herritik egitasmo hori? Bueno, ikuspuntu ezberdinak laude. Hau honek esan edo olako prozesu hauek ez dakit, izan, ba omen dute, e, ez dakit, diseño berezi bat. Egitasmo guzti hauek eramaten dira beti hasieran oso izkutuan, hitz egiten da bakarrik hitz egin barrekoekin, pues hauek, e, bueno, nik esaten dizut banagulako erroi bar bada udalerri bat, udala nior nagozi negotzi, eta esan behar dut, ni enteratu nintzen, zer egiten ari ziren ja fizikoki, eh, sondeoak eta pues ja behin hasita eta handik agian igual sei jabetetara. Ulertzen, gure alkateak baimenak eman da. Zue jakin gabe, e, eh, zinegotzia e, eh, jakin gabe. Bai, bai, ezan eh, da bada horrelako prozedura jarritzen den horrelako historiakin, bai? Gainera, bastan dikzeto zen, hor bertan bera utzi bere izan zuten proiektua, ba, aurkitu zuten erantzun sozialen gatik bueno, pues, guazen beste aldera, baina, a ber, hau, a ber, nola prozesatzen dugu. Bueno, hor dugun, agertatzen zaiguna, bada, pues, eh, en fin, e, uraletan, eskuina nahiko indarra du, e, obra honek Nafargo gobernuko babes osoa du, Sanz berak ere presidenteak egun batez gure urren erran zuen, bueno, Nafargo gobernuak hartzen du proiektu hau, ba propio baliz bezala. Orduan, bueno, nola kudeatu da, ziratik, bueno, pues joanen gara, ba, alkate horren kontatzeko gurea, eta gainera kontatzeko bazia gauzak trukean eman behar dizkiegu, ote. Geroz, e, lurraren e, <laughs> jabegoa, silbetiko herria, bueno, joango nintzen, herrira ez ez ez, itxekin godugonekin, bezerekin, egin behar dizkiegu errepide bat, hau, herridako izan behar da, kristo nonura, lanpostuak, e, pues kantu eta ja aldez aurretik horrelako erakundeen baietza lortzen dute. Are gehiago, gero mezuak mota guztietako zabaltzen dira, ba beira minerala ez badugu hemendik ateratzen, eugin bukatu zaigu, horrek suposatuko du gure fabrikaren ondamendia, materialik ez badago, itxi beharko dugu, eun eta irorogeita marlan gilekalera, bueno, eta horrelako mezuekin, pues badoaz, kuña horiek zartzen, eta horrekin topatu duguna bada, <coughs> pues, eh, prozesua oso aurreratua zegoen, ba, jendeak nola bait, pues, e, eh, geniongo informaziorik eduki gabe. Eta gero, eh, pues bueno, informazio ja hasi da zabaltzen, eh, eta claro, eh, momentu honetan, pues bada, bada eh, mota guztetako iritziak. Orduan lanpostuak egia da, badaude, erroi bar, eh, gure baiaran badago zenbait jende lan egiten duena fabrika horretan, e, horrelako mezu egot, bidez egia, klaro, hor minerala, horrelako gaur egon, minerala daiteke dagoen lekutik, zeta ze, horrek gaso lagutzi du, ez? Baina, bueno, beti badira, pues, enpresako e, diseinuak eta egin beharrak ekonomikoak interesatzen zei eta horta da Pues, e, badaude mota guztetako iritziak, baina gu bat ez ere gaude prozesua nola, nola jarritu den erdi engaino, erdi eh, saiesten, e, informazioa pues, eh, banatu behar zen e, momentuan eta behar zen moduan. Eta pues, badago denetatik, badago iziltzen direnak, ez direnak ausartzen hau ez dugula nahi, aberdia utzi behar diguzun lan gabe, ez ez esateagatik, iziltasun handi bat badago zentzu horretan, gero badago, pues, bueno, ba, baietza zuzen ematen zutenak, eta kontra ere, e, badago e, koordinadora bat, e, borrokatzen duena, silbetin bertan jaioa, eh? eta silbetiko jendeak, eta bueno, bez, eh, gu ere, laguntzan, eta erroi barren edatua dago, koordinakunde bat, ba, horren kontra borrokatzen dugunok. Bai. Orduan, esan duzun bezala, egitaz moa garatu da, nahiko era, izkutuan, jendeare bizkarrari emanez, Eta, bai. bueno, nahiko egitasmo serio da, zen esan duzun bezala, hogeita mar hektariatik gorako lur okupazioa suposatuko litzateke, eta, bai. bueno, e, balioki pizka bat irudikatzeko, hektarea eta, bueno, e, futbol zelai baten, batekin egiten da askotan, ez? E, hori, balioki Bai, bai, bai. Ez, baina, bueno, hogeita mar hektaria, osea, hogeita mar futbol zelai, da, e, mendian zulatuko den eremu, e, baina ez da bakarrik hori. Zeta zulertu behar da, e, hor inguruan izan behar diren akzesuak edo izan behar diren plataformak e, ba, ondakina gordetzeko, eremu zabalago hartuko du, eh? E, esan nahi dut, zuloa hogeita mar hektariakoa izango dela. Ez bada proiektu e, nahikoa hundia, eh? Mhm. Eta horrein dagoena, zetaz behin azita, e, pues, joiz <laughs> ezin da jakin eh, non edo noiz bukatuko duten. ulertzen ba, ja, ja behin zulatzen hasten direla mendi horietan, e, beti zalantza geratzen dela, ba, non bukatuko duten. Uh mhm. -huh. Eta berdin dute, mendik bost urteren buruan, etortzen dira, ba, behira, ditzen da gure proiektua, beste berra hogeita mara hektariatara. Ulertzen, osea, da atxaparra sartzea, e, mendi horretan. <clears throat> Orduan, informazioa nola gauza horiekin ibiltzen, ibiltzen da, ibiltzen den moduan, pues inoiz ezin da jakin, claro. <coughs> Ta, bueno, zul hori irekiko, bueno, irekiko asmoa duten, e, lekua momentu honetan bada, ez dakit norbaitek esan duen, hor bertaratu dela justu leku da pagadi bat, hor, dena pagadia, pagadei zoragarri bat, eta merezidu bertara joate ikusteko zenonako, e, eh, zenonako babasaketia egiteko asmoa da bueno, bai. Bueno, beste gauza bat esan edo, claro, gertatzen da ere bai, leku hori badu, leku horrek, badu, osea, bada, ez dakit euskarazko zein izelakoa duen, bada zek bat, e, zona del especial conservación, e, gainera proiektu horri, hori garatzeko proiektu batekin martxan eta vigentzian dagoena. Esan nahi dut badu, Europako legeen babesa. Osea, leku horretan, o sea, katalogat eta dago. E, hain zuzen horrelako arrobi bat irekitzea, e, eh, erabatz, eh, o sea, debekatuta dago, zentzu gabe bat da. O leku horiek badute bere araudian prozedura batzuk, hemen zer egin daiteken, hemen zer ezin den egin, e, <clears throat> ze babes e, neurriak hartu behar diren, eta, claro, arrobi bat irekitzea inondik ere, pues ez da, ez da, ez da bidezkoa. Ba, orain arte, <clears throat> Nafar gobernuko inguru giroko, zera, arloa do departamentuak, ba, eh, orain arte, ba, intxorzen <laughs> guztiak, ba, bai izan dira. Ba, sondioak bai egin daitezke, ez daki zer, bai, konforme dago, ez dago arazorik, egin nahi duzuena, orain proiektua, ea aurkeztuta dago. Eta, estudio de impacto medioambiental hori ere bai. Eta momentu honea, honetan alegazio hori aurkeztu ziren. Ah, por cierto, coordinaz eh coordinadorak eh alega proiektu Renorkako alegazio karpezu zituen EPEaren barruan 2000 alegazio inguru. Eh, alegazio personalak prestatu genituztenak eta hoietako asko dira baiarakoak eta pues bueno, bai eh, bertara hurbiltzen zen jendea eta alegazio pila bat orkestuta daude horren kontra, baina ez dugu zarantzarik, Nafar gobernuko balorazio izan mendela e, positibo, zer nahi ba, aurrera, eta hor dago bide bat irekita juridikoa <coughs> non Europako lege hoiek, pues bueno, hoiek jarraituz, bueno, saiatzen, pensatzen dugu, momento batetan, epaitegi mailaren batetan, pues, eh, bueno, arrazoia gure aldegongo dela, hori ezin dela egin. E, eh, bale, Xabier, e, eh, agian e, eh, ingo dugu parentesi txiki bat, musika bai. pizka bat entzuteko, eta bai. gero bueltatuko gara zurekin, zuzenean, bai? Bai, konforme. Bai. berriro aurkeztuko dut, eh, ba... Bueno, hemen antzeta irratian jarraitzen dugu, hori taraziko dizuegu, telefonaren beste aldean e, Xavier Herrea daukagula, eta berak eh, kontatzen digu momentu hontan zertan datza silbetin egin nahi duten arrobiaren egitasmoa. E, bai, e, kaixo, e, Xabier, hor jarraitzen bai, duzu? Bai, vale. nago, bai, bai. Vale. E, bai, ari zinen kontatzen, ba, nahiko itxaropentsua zaudete, ba, Europatik datorren legediaren... Oh ondorio, eh, ondorioz edo ba, posible izango dela freno bat jartzea egitasmoari, ez ezta? Bueno, hori bada, eh, bueno, baikor egotea, <laughs> hori da eta hori galdutu, hori badago bide bat oso garbia. Eh, zek eh, izateagatik, osea, oso garbi bada lege bat, lege indartzu bat, eh? eh Europatik datorrena, estatuak eta... Nafar gobernoak onartua, eta behartua, eh, lege hori betetzera. <clears throat> eta, osea, lege horretan oso garbi jartzen du. Horrelako arrobi bat irekitzea zona horretan, osea, er, ez, ezin da, bai, ez, ez, ezin da ez planteatu ere. Bai, baina, bueno... Eta, bueno, mm. hori hor dago, eta hori hor dago gure alde, baina, kao, zer dago ere bai, badago, Nafar gobernuko apostu garbia, hori bai egingo dela eta hor bat makinaria batzuk, eta klaro, guk zeitzen edi garena da, pues, bide juridikoa, e, lagediari jarraituz, arrazoia dugu, na, klaro, hori itxaro pentsu bai, zentzurretan bai. Baina, bueno, ba, daki ere egiten duten askotan Europako legediarekin ez, ikusi genuen Argita garbi toizko urtegiaren kasuan, ez da? Ba, bai. itxaropen ireki irekiziren bide hortatikan, baina azkenean ez zuen, bai. ez e, inora joan, ez da? Eh, bai, ituizeko kasua oso antzekoa izan zen, baina berdina ez zen izan. Ja. Ituizeko kasuan, e, lege ba, izan zen bat, hor figura, e, babes figura zena, ez da ba, nagoker bazen zeka. Eta horrein... E, Leku hauek badaude sartuta sare batean, pues bueno, ez dakit izen teknikoa ongi esango dudan, bada eh, sare natura bi Bueno, hori bada lege esparru berri bat, eta sare horretan dauden ere muak, eh, badute eh, babes osoa eta gainera, ez da modifikazioik eh, eukitzen alda. Horrela dira, horrela sortu ziren, horre, horregatik eh, sinatu ziren, ba, sinatu ziren e, leku eta hor daude. Eta horrela jarritu beharko lukete. Esan nahi dut, agoitzen egin bueno, badugu lege bat agustopatzen duena, bueno, bale, aldatzen dugu legea. Oizan genuen ere, herrian beste urtegi bat, arizarte hori etzen gauzatu, eh? Baina hor ere izan zen arazo bat, barlako babesgune batekin, bazela kota batetik zera ezin egin, da, bueno, igoko dugu kota, ala egin zuten. Baina, kasu honetan, e, hau berez e, ezin da egin osea, badu antza, ito izen gertatu zenarekin, baina e, eh, pensatzen dugu ez, ez dugu gauza bera. A ber, koordinadora honekin, e, pues bueno, ba daude lanean, erakunde batzuk, e, batzuk, e, hoien artean, igual, bide juridiko netetik, igual laguntza gehien ematen diutenak, ba, asio birlaiz, erakundeak, gainera nik uste dut, e, bada erakunde, nazio bat, baina, uste dut donostian, baduela egoitza, Eta, bueno, batez ere, hoien e, eh, juridikoa eta, bueno, beste laguntza ere bai, hoiek badute, ohitura badute e, azpiegitura, abokatuak, teknikoak, eta batez ere, hau egia e, laguntzen ari direnak, momentu honetan, pues, horrelako e, kontu juridikoak, alegazioak, Eh, barkatu ze espezie daude, ze espezie babestuak edo ze gazti mota bizi dira bueno, zonaldeetan? A ber, <laughs> oi galdera, nik dakidanez ba, eh, legeak, edo, bueno, zeo birlaiz erakundean metako egizete dutenak, hor badago delako euskera zizekin nola den, ba, eh, pito dorsi blanko, Ba, hori badago egazti bat baduna pues, eh, oso egoera urrian, badu babes eh, agindu potente bat, eta bueno, hori hor dago. Hor dago egazti hori, eta bueno, hain zuzen, horre jarriko luke zuzenean, ba, arrizko Ga, a ber, badago egazti zerrenda bat, bai? Badago ez dakize arranomota, badago ez dakizer erraztu batzuk, bakoitzak badu egoera bat, bakoitzak badu e, pues, e, babesteko ez dakit neurri batzuk hartu beharrekoak, baina hain zuzen hori, pito dorsi blanko hori, hori pues, bada oso zanguratxoa adibidez, e, pues, hori, hor egoten da, nidifikazioak eta horre egiten dute, eta pues, bueno, horrek egitea pues, e, kaltetuko lukela zuzenean, pues, e, arren egotea. Gero, pues, begira, teknikoki orain momentu enten, <laughs> pues be, eh, hola, begiratu gabe, pues, ez nuke jakin. E, bai, bai. Bueno, hor bai. Indizugu oso galdera saia sentitzen dugu, <laughs> Xavier, baina e, eh, konbentatu zigute, ba, espezie asko ez, e, bizizirela hor, eta oso espezie bai, bai, er, er garrantzitsua. Er, er, bai, bai, bai, bai, bai, eh? Osea, espezie bai, bai. pila bat daude, ere hori oso naturala da, erra nahi dut, e, badaude, espeziak eta, baina, klara, hor, orain, pues, en fin, eh, kontutan hartzen direnak, pues, a ber, legediak, ze babes neurria duten, batzuk eta besteak. Baina, bai. Bai, eh Xabier, eta ia maitzeko elkarrizketarekin, e, kontatuko diguzu, zertarako arraio nahi duten magnesita? Bueno, <laughs> eh, jo, hori da, magnesita gero fabrikan prozesatu ondoren, no, zertarako erabili, ez da? Hmm, hori da. Bueno, pues a ver, zertakin nik honetaz. Badira, bueno, merkatu ez da beti berdina, aldatzen da, orain momentu honetan, erabilera bada egiteko e, eh, aber, labeak hmm. Eh, fabriketan egiteko labe hmm. industrialak e, pues, e, e, adreioak eh, materiala e, labeak erikitzeko ba, ba, bada material bat hmm. temperatura haundiak hmm. pues, e, jasan dezakena hmm. orduan hortarako beste erabilera bada nik uste dut ezakit bada aeronautika uste dut pues bada egiteko e, bueno, pues egazkinetan edo zeran e, nola bada kanpoko materiala, pues gauza berdin, e, gauza bera, pues jasan ahal izateko errazabintuarekin, airean temperatura handiak eta hori, ba, aeronautikan horretarako ere bai. E, gero baita ongarri bezala. Mm Ongarri, pues badago Europa erdialdean, e, olako berez, lurrak ba omen du magnesio gatzaren gabezia, eta, pues bueno, ongarri moduen ere erabiltzen da. Mm, nik dakidan ez bai, nik Orduan, uste dira nortatuko parlo nagusienak. Egazkinen eta pertsono nelikadura, magnesita? Bueno, bai, egazkinetan eta gero eraikuntzan. Eh, labeak eta, pues hori, material nola erretzen da, errefraktarioa edo. Bai, vale. oietan. Oso ongi, Xavier. Bueno, ba, mila asker, antxeta erratiko oinetara ekartzeagatik zilbetin e, eh, paraje ba, paregabe horretan. Ja, ba, bueno, eta bakarrik erratea, hor oso <laughs> iariak izaten zaretela eta segurutan urbiltzea zilbetiko partetik eta Mm Pues, bueno, e, eh, oren, ia-ia, seguro oro antolatu iten dira e, pues, etortzen dena entzako, lako ibilaldiak eta erra nahi dut, jendea urbitu nahi bada zilbeti aldera, hor topatuko du nore da nor, ba, gustora lagondoko dituela jendea, zagutzera ba, oraingo lekuak, arrobian egin nahi duten, eta hola, bai. Bale, ba, mi esker, ba, hori, e, egitaz morren berri emateagatik, eta zonalde derrori deskribatzeagatik, guretzako suerte bueno, handia, ba- zuen borrokan, eta hori, bueno, animo. Pa mi, mi esker zuei. Vale, eskerrik asko, bueno, agur, Silbetiko paraje eder e, hauetara bidaia ondoren eta hango egitasmo suntsitzaileak ezagutu ondoren ba, gogoratzen dizuegu antxete erratia entzuten ari zaretela herri hotxak, txingurri hotxak eta orain dikan ba, hogei minutu txogel zaizkigula eta zuzen zuzenean joko dugula ba, gure bigarren elkarrizketa itera, ezta? Bai, E, oraingo honetan erdaraz izango dira elkarrizketa porque nos vamos de los bosques al océano, de la montaña a los fondos del mar y de la magnesita a los corales. Y de eso os vamos a hablar dentro de poco. askatasun iraunkorra. Estatu Batuarrek irakeko inbazioari emandako izena. Duintasuna. Txilen pinotxeten diktaduraren garaian konzentrazio esparrui eman zitzaien izena. Azkatasuna. Diktadura Uruguai erreko kartzel handiena. Lanak azke egite zitue. Ausbitzeko konzentrazio esparruaren sarreran zegoen esaldia. Ixiltasuna osasuna da. Diktadura Argentinarrean militarrek erabiltzen zuten eslogana. Demokrazia. Euskal Herrian eta munduan ilegalizazioak, atxiloketak, torturak edo hilketak erabiltzen dituen sistema politiko. Errizkuratu dizagun hitzen esan nahia. Bi, azteazkenetik behin, sortitatik beherateak arte, mundu gotxak. Antxeta erratearen zai internazionalizazio. Ba hori biharko saioa mundu hotxak hemen antxete erratian sortzietatik bederatziak arte eta gaur txingurri, txingurri hotxaken gaude eta telefonaren bestaldean Ana dugu. Eh, Ana ere es miembro de Oceana y hace pues un par de semanas, igual algo más, eh, sacasteis un, un comunicado, una rueda de prensa sobre un estudio que habéis hecho eh, pues de precisamente de, de donde nos encontramos, ¿no? todo el litoral que va más o menos desde Jaizkibel hasta San Juan de Luz Y bueno, pues la entrevista era un poquito para, para hablar sobre todo esto. Si quieres, eh, así rápidamente nos explicas un poquito qué es Oceana y cuáles son los las demás eh, asociaciones que han participado en este estudio. Pues sí, hola, buenas. Eh, en realidad el proyecto lo hemos realizado en colaboración con el Colegio Oficial de Biólogos de Euskadi eh, y Oceana en concreto pues es una asociación, es una fundación sin ánimo de lucro que tiene diferentes proyectos y todos están enfocados en lo que es la conservación marina. Así, de, por un lado tenemos eh, proyectos que están enfocados a la protección de, tiburones, también a la denuncia de pescas ilegales eh, y conservación, por ejemplo, de especies que se encuentran en grave riesgo y en peligro, como es, por ejemplo, el atún y eh, la bueno la campaña que más relación tiene justamente con esta propuesta que se hace frente a los acantilados de Jaizkibel es una campaña enfocada a la protección y a la crea de, a la protección de, especies y de hábitats mediante la eh, creación de áreas marinas protegidas eso es un poco más o menos así a grandes rasgos lo que lo que hace en lo, en lo que enfocamos el trabajo en Oceana Sí, Ana, eh, Arracha León, Ana, buenas tardes ¿Por qué habéis elegido esta zona que alberga eh, todos los acantilados de Jaizkibel, Belulia? Pues la verdad es que esta, esta propuesta se realizó porque en el 2008 Oceana hizo una expedición que recorrió todo el Cantábrico, desde Galicia hasta Euskadi, justamente con el fin de, con ayuda de, de submarinistas y con, y con un robot submarino, eh, el fin de, proteger o de identificar aquellas áreas que por las especies que albergan o por los hábitats que existen deberían ser, consideramos que deberían ser protegidas. Entonces, como te decía, íbamos con, un, con buceadores que, documentan los fondos hasta unos 35 metros o así, y luego a partir de entonces hasta profundidades de 200 metros, 300 metros, utilizábamos un robot submarino. Entonces, bueno, eh, en la zona de Euskadi eh, fueron varias, no solamente la zona de Jaizkibel, sino que fueron varias las áreas que identificamos que creemos que, deben ser protegidas, como zonas frente al Cabo de Goño, también en la zona de, de y toda la zona de Urdaibai. Y bueno, una de ellas fue justamente Jaizkibel, frente a los acantilados, porque, bueno, por el propio valor en sí de la zona, encontramos miles, más de mil especies eh, diferentes, especies marinas, eh, más de 100 hábitats y de comunidades marinas eh, biológicas distintas y además eh, varias de estas especies y de estos hábitats que encontramos se encuentran protegidos o están ya propuestos para que sean protegidos en tanto en leyes, en normativas europeas, como en convenios diferentes internacionales, como incluso en catálogos nacionales o listados distintos. Entonces, bueno, consideramos que es una zona que, que tiene unas características idóneas para ser protegida y además así poder cumplir con acuerdos internacionales y eh, con convenios en los cuales actualmente <laughs> España está muy muy retrasada. Sí, en la rueda de prensa que disteis, eh, dentro de ese millar de especies que has mencionado, habláis de la marsopa, el delfín mular, la anguila, la lamprea marina, el mero, la esponja común, el bogavante, y también mencionáis que existen arrecifes de gusanos poliquetos, fondos geológicos de boulders y marmitas, cuevas marinas sumergidas, comunidades de algas fotófilas y esciáfilas, campos de mejillones, esponjas copa y arborescentes circalitorales, comunidades de corales y gorgonias. Bueno, todo esto suena maravilloso, aunque no entendamos mucho de lo que quiere decir, pero sí que parece que hay una diversidad increíble, ¿no es así, Ana? Sí, sí, realmente es así y además ya te digo que documentamos, o sea que tenemos bastantes imágenes tanto de, del robot como de buceadores y efectivamente todo lo que has nombrado, las comunidades de algas que hay, que, dan cobijo a un montón de especies distintas, que además utilizan estas zonas bueno, pues tanto para esconderse como para reproducción, numerosas especies de peces distintos. Eh, y además, como, bueno, como decíamos antes, ¿no? Eh, muchas de estas especies o de estos hábitats eh, están propuestos para que sean prioritarios a la hora de elegir aquellas zonas que deberían ser protegidas. Eh, además, como, antes comentábamos, es que existe una directiva, que es la directiva Habitats, ¿no? que es una directiva, es una normativa, es una ley europea, eh, bajo la cual y de acuerdo a la cual todos los Estados miembros España es uno de ellos, eh, tiene que crear una red de áreas marinas protegidas, ¿no? Bueno, y de áreas terrestres también, pero en este caso, bueno, nos estamos, nosotros nos enfocamos en, los temas marinos. Y esta red debería estar creada para el año 2012. Eh, en el, caso marino. Además existen otros convenios, está por ejemplo el convenio de diversidad biológica. Según ese convenio también debería protegerse el 10% para de, las, de, la, de la región esta, de la región marina ecológica del Cantábrico, ¿no? Eh, debería protegerse el 10% para el año 2012. Eh, existe otro convenio, el convenio OSPAR, que también es un convenio que también nos obliga a crear una red de áreas marinas protegidas para para el año 2012 actualmente, ¿no? Entonces, todo esto, o sea, todas las políticas deberían ser deberían estar enfocadas a, conseguir este objetivo y actualmente estamos protegiendo aproximadamente en el Cantábrico un 1%, es decir, estamos lejísimos de ese 10% y por lo tanto no estamos cumpliendo la legislación, no estamos cumpliendo las normativas y no estamos cumpliendo ninguna, ningún acuerdo de estos internacionales. Así que, bueno, en el caso concreto de Euskadi, además, eh, no existe ninguna zona marina que forme actualmente parte de la Red Natura 2000. Tan solo existen dos biotopos, de acuerdo a lo que es la normativa autonómica, dos biotopos protegidos. Uno es uno en la zona de Gasterugatze, eh, que la verdad es que es de bastante pequeño tamaño, y luego hay otro que es algo mayor en la zona de Deva y Zumaya, ¿no? Pero como te digo, bueno, existe, la verdad es que es una comunidad autónoma que tiene que hacer un gran esfuerzo por, proponer eh, nuevas zonas que deben ser protegidas, deben ser gestionadas. Y bueno, nosotros consideramos que Highskill cumple con estos requisitos. Además de que ya que está protegida la zona terrestre, porque la zona terrestre forma ya actualmente parte de la red Natura, todo lo que son los acantilados, tanto de Highskill como de Ulía, eh, bueno, pues proponer justo la zona marina y de esta manera además eh, es una zona que además se conoce, ya se conocen todas las geoformas que existen, las, las eh, paramoudras que se conocen <laughs> en la zona, que no sé si mucha gente por allí habrá podido visitar lo que son todos los acantilados y, las maravillas que se puedan encontrar en la parte terrestre. ¿no? Y justamente esta zona eh, se ve muy claramente lo que es la conectividad entre el medio terrestre y el medio marino, ¿no? porque nosotros incluso con el ROP pudimos encontrar estas, estas formaciones geológicas tan importantes y tan singulares que no hay en, muchos otros lugares, eh, las pudimos encontrar bajo el agua, ¿no? en la zona marina, y por lo tanto, bueno, creemos que esta conectividad que existe debería ser respetada y protegida. Sí, Ana, eh, estás hablando en concreto de unas formas que parecen tortugas eh, con agujeros. <laughs> Sí, tortugas y gusanos y son la verdad es que son muy curiosas, están esas, bueno, esas como bolas que hay, ¿no? Mm. También hay unas estructuras que son como paneles de abejas, eh, la verdad es que <laughs> bueno, hemos tenido, nosotros hemos tenido la oportunidad de estar por ahí y es una, es una maravilla. Y, existen, bueno, ya unos estudios que las describen, eh, realizados por Aranzadi, y que yo creo que, bueno que se debiera dar realmente importancia a, a, estas, formas y a esta característica de la costa y además impulsarla desde un punto de vista turístico porque realmente es, es muy peculiar y muy singular sí. Eh, nos recordamos en este momento eh, cuando hicisteis público hacia la primavera de este año todos los hallazgos ¿no? que habéis hecho en Jaizkibel. ¿Cuál fue la respuesta de Miguel Buen, el presidente de la autoridad portuaria, que al día siguiente de que diréis la rueda de prensa sacó un escrito en el diario vasco pidiendo a los señores, además hablando en masculino, claro, de Oceana, rigor, por favor? Y os decía que bueno, que puede haber algún algún algagelidium, algún pulpo que otro, pero que en realidad lo que importa es la vida de los habitantes de pasajes. ¿Cómo valoráis todo eso, Ana? <laughs> Bueno, eh, claro, es que mm, lo que ocurre es que existen, efectivamente, existen dos propuestas, ¿no? Dos propuestas que, todos conocemos. Por un lado está la nuestra, la propuesta de Oceana junto con el COBE, y por otro lado está la propuesta del, plan director que incluye un puerto exterior justamente en esta zona. Eh, estas dos propuestas son diferentes eh, para un mismo lugar y además el gran <laughs> inconveniente que tienen es que son, son propuestas que no pueden convivir. ¿no? Eh, bueno, nosotros la verdad es que nuestra propuesta se basa en, en estudios concretos que se han realizado en la zona. Tenemos imágenes que, bueno, que lo documentan. Eh, se ha basado en información científica y, bueno, cada uno cada uno es libre de, poder hacer sus evaluaciones, pero, claramente mm, es con bastante rigor nuestra propuesta. Eh, y bueno, actualmente eh, la otra propuesta está justamente en una fase de información y participación pública y ciudadana eh, una vez que, el informe de sostenibilidad ambiental que ha presentado la autoridad portuaria está en el proceso de evaluación ambiental estratégica y bueno, por lo menos pues pues son dos propuestas. Claramente nosotros desde nuestro punto de vista pensamos que, no pueden convivir. Y, que, y, que bueno que justamente en esta fase es cuando hay que presentar las alegaciones pertinentes como haremos nosotros en nuestro caso y será la, propia administración y las instituciones públicas eh, en este caso el Ministerio de Medio Ambiente, el que deberá evaluar si se justifica un proyecto de esta envergadura eh, sobre una zona que actualmente en el caso terrestre ya está protegida y en el caso marino, pues bueno, nosotros consideramos que debería ser protegida. La verdad es que la verdad es que el propio informe de sostenibilidad ambiental de alguna forma eh, y claramente reconoce que el impacto que tendrá eh, será un impacto en el medio severo eh, con la aplicación incluso de medidas correctoras y compensatorias adecuadas. ¿no? Entonces, bueno, mm, nosotros consideramos que, como te decía, que serán instituciones públicas las que tendrán que, que definir si, si, un, <laughs> si un proyecto tan severo con un impacto tan severo debería, debería poder permitirse. Muy bien, Ana, pues no sé si querrías añadir algo más. Mm, <laughs> no, simplemente es eso, que bueno, animar a que animar a las instituciones públicas a que a que enfoquen, ¿no? De alguna manera eh, las políticas ambientales hacia el cumplimiento de la normativa, que se cumplan los, los convenios internacionales y bueno, y que, <laughs> y que ojalá propuestas de este estilo puedan seguir salir adelante. Sí, desgraciadamente no podemos olvidar los intereses económicos que suele haber detrás de estos proyectos, ¿no? Bueno, sí, yo creo que realmente hay que buscar, porque además, bueno, hay que buscar intereses que, que al final se vayan para toda la, para toda la población y además creo que hay que buscar intereses a largo plazo y bueno, creemos que, que, las propuestas de, conservación y de respeto al medio ambiente mm, son, son primordiales en este caso, mm, actualmente. Pocas veces se ve la biodiversidad relacionada con la calidad de vida de las personas, ¿no es así? Sí, efectivamente, y eso es difícil, es difícil mm, que haya ese cambio, pero, pero bueno, yo creo que ya todos nos estamos dando cuenta de que de que es necesario y de que, de que hacia, hacia allá va la cosa, ¿no? Hay que proteger y hay que conservar si queremos seguir teniéndolo en un futuro y poder disfrutar de ello. Entonces, ¿animarías a la gente aquí a darse una vuelta por Heizkibel para conocerlo? Desde luego, desde luego que lo animaría, pero no solo en la parte marina, eh, sino de verdad en la parte terrestre hay unos senderos que son realmente son una maravilla y es un, es un lujo poder tener eso y poder disfrutar de ello porque bueno yo realmente he podido acceder y la verdad es que merece la pena y además es que es muy de verdad singular, es peculiar, es distinto a otras zonas y además todos conocemos el Cantábrico y sabemos que bueno tiene una presión turística y urbanística enorme y sin embargo esta zona de alguna manera ha permanecido bastante más intacta y no no, no sé, es, es, es, un, es un lujo tener eso y poder disfrutar de ello y ojalá podamos seguir disfrutando de ello durante mucho tiempo. El mismo deseo tenemos aquí en Ancheta y Ratia y te agradecemos muchísimo todo lo que nos has contado Ana y te deseamos toda la suerte del mundo con todo lo que estáis eh, pidiendo, toda la designación de la Red Natura 2000 para todo este corredor marino. Perfecto, pues muchísimas gracias a vosotros. Vale, gracias Ana. Agur. Bueno, vea, va. Ez digu denborarik emango ez da elkarrizketa itzultzeko eta edo laburpen bat egiteko euskeraz Zeren minutu bat gelditzen zaigu, hasi que bukatzen Na, ah, Bueno, interesgarria izan da, bi elkarrizketa nahiko, nahiko politiak izan ditugu azkenean Nahiz eta pixka urduri edo txapuzero hasi Orduan, bueno, goratzen dizuet, ba, bihar sortzietan mundu hotxak izango dugula hemen entzungai antxete erratian eta txingurri hotxak hemendikan aste batera itzultzen dela horrengo aste artean, B aldiz hemendik bi astera, e, ordurako ere gauza interesgarriak ekarriko dizkigu zu. Ba bai, izugarri interesgarri eta mamitxoak gaur bezala. Bueno, bea, ba, mi esker eta hemendikan bi astera arte. Vale, eta entzun duzuen bezala, ba... Alba duzue, utzi ordenagaiua pixka bat eta joan zaitezte buelta bat ematera jaizkibel ingurutik. orain aldela oindik eh, hori hori ikusi gero oskal losa gertatuko den. Bueno, eta bueltan daudenean e, e, jaizkibelko bizita horretara ba, ordenagailua berrartzea eta Facebooken edo Googleen bilatzea herri hotxak guentzuteko. Bueno, agur. Azte jeta. Herriotsak pausumediak ekoiztutako saio bat egunero arratsaldeko zortzietatik bederatziak arte antxeta irratian.